Chunka kah kapitulo. Alin michihwan tupachishanmanta. Chigaptapunim nikichik. Pipas ubijapa kuralningman manapunkunta yaykuspa huklawnin yaykoja, suam. Inaspa saltiajmi. Punkun yaykojmi ichaja, ubijakunapa michihnin. Punku kuidajpas, kichanmi yaykunampaj. Chaynatajmi ubijakunapas uyarintaj, sutinmantakama hayaptin. chaynam jarjon coralning manta. kunata Kanchang manta jarjospangmi, puntantarin, ovejakunañatagmi hayaskanta uyarispan hatin. Mana rexiskantaja manam jatincho, ayjikonmi chaynarunamantaja, bosninta mana kangraiko. Chayrik chanachita neptimpas, paikunaja manam jacucho Allen michija, Jesús manta. Jesús mi huktawan nerja, chigaptapunim Nikichi, ñuham kani y yaikunam punko, ñuhamanta ñawpa hamuhkunaha karja suakunam, hinaspa saltiajkunam, chaymi kunaga mana kasurgachu, Chaininta punku kani, chayninta yaykuha salvakunham, Paiga oveja hinam, yaykunhapas hinaspa hinaspa pastutapas tarinja yai con su acorospa guañorachinallanpagmi, enaspa pormachinanpagmi. Ñuqamichaqa naikichikpag, kawsanaykichikpaq hinaspa kawsaywan untasqa kanaykichikpaq. Ñuqaqa kani Alin michiqmi. Allin a vidantam jun obijankunarayku. Pagullapaq michiqmi ichaqa, ichaga, hamuptinpas obijakunata sajeruspan aijikon. Manama payqa obiha nitaqmi pas paipacho. Chaymi ovejakunatapas ato haperuspan chijichin. Pagullapaq michipakusqanraykum ayqikun mana imapas hukuptin. Ñuqaqa kani michihmi, michiqmi, taytayqa Nyuhapas ñuqapas taytaytaqa riqsinim. Riqsinitaqmi ovejaykunatapas, hinaptinmi paikunapas Chaymi vidaita juni paikunaraiko, Kachkantaqmi sapaq ovejaykunapas kai kuralpi mana paikunatapas posamuptimi bosniita oyarinjako, chaynapim kanja chulya kanchayanya, inaspa chulya michihlyanya. Bidaitam huni kaj kausarimunaipag, chaymi taita ikuyawan, manampipas bidaitaja hichuan mancho, kikimi husak bidaitaja, makilyaipim kachkan hunaipagpas, chaynatak kausarimunaipagpas, chaynatam kamachiwarja taitay. Chaynis janta jodio kuna mana acuerdochu karjako. Achkajmi nerjako. oyarin oyarinkichik. Paira demonio lokom. Nispa. Wakin demonio nerjako. Demoniopa Tasranja manam chayna sumajllatañaja Mancho. Demonioja manam Hawariching Mancho, Nispa. Jesús ta judiokuna manta. Jerusalén yahtapin para tiempo pe templo dedicación fiesta carja. Jesús mi porich Salomón pa portal limpi. Chaime judío kuna moyoikospa nerjaco. Haikapi kamatag kiko. ham Cristo y yawaiko. Nispa. Jesús ñatagme menerja. Ñam nerja y ichaja manam creerjan kichikcho. Tukuy matam rurani, taitaipa ati huasjanwan. chaykunam ñuqamanta willakun. Qamkunaqa manam ubihaykunachu kankichik, chaymi mana krinkichikchu. Ubihaykunaqa bosneitam uyarin, ñuqapas paykunataqa riqsinim, chaymi paykunaqa hatiwanku. Ñuqam paykunaman huni wiñay kawsayta, chaymi paykunaqa aykapipas mana chinkanqachu, manataqmi pipas maki makiymantaqa. Tukuy ima hukni taytayqa, llapanmantapas atiniyuqmi. Chaymi manapipas atin manchu manta makinmanta hichuytaja. Taytaywanqa hukliam kaniko. Judiokunañataqmi huktawan hatarirqaku, rumiwan chamqapanankupaq. Chaymi Jesus nerja. Achkatam rurarjani allin ruraykunata, taytaypa atihuasqanwan. Chaynaqa mayhan ninmantataq ancham chamqapawayta munankichik, nispa. Judiokunañataqmi nerja. Chamqapaytaqa munakiko, manam alin ruras haiki mantachu. Asuan harimas paiki dios tapiña chis haiki uruna Chainata, kachkas paiki dios tokos haiki Nispa. Jesus nyatag Hamkunapa leini kichikpim hiljas ha kachkan. Nyo ham nergai hamkunaha dios kuna kas Manam ni gachuancho, biblia panis hantaja. Dios hasutichar ha dios kunawanga, willakusqankuna kunatam. Taitam, sapaqchawaspan ñuqata kachamuarqa kay pachaman. kichik, Dios Diostam insultan nispaqa, Dios pachurinmi kani nisqayraykuqa. Taytapa ruranankunatam mana ruraptiqa, amayakri waychikchu. Ichaqa paypa rurananta ruraptiqa, manaña ruras krispaykichikpas, rurasqaykunapi akriichik. Chaynapim yachankichik, taytawanja huklia kasjaita. Uktawanmi Jesusta y munarjako, ichaja paykunamantam Jesús mi kasjallan kotikorja, jordan mayupa waklauningman. Chaypim ñawpajta Juan bautizarja. Chaypi Jesús kaptinmi, hawanankupaj achkallaña runakuna rirjako. Chayman rispankum nenakurjako. Juanja manam ima milagrutapas Jesusmanta nisqanmi ichaqa chejab, nispa. Chaymi Jesuspi achkaq iñirqaku chay lugarpi.